die hout. Sal dit genoeg wees, broer? Ja, dankie, dankie. Ons het nou weer 'n stukkie. Het jy die skape al gekeer? Ek het. Vertel my sien, is daar 'n groot gewoel in Bethlehem vandag? Oom Esra? Ja. Die herberge is vol, maar die mense kom nog die hele tyd aan. Hulle is Bethlehem, die stad van Dawid, maar die keide Romein. Ag Heer, wanneer sal vreemde heerskappy ons land verlaat? Wanneer sal u volk Israel vry van die hongerige? Maar dit is so. Wanneer die Messias kom, sal hy sy volk verlos. Die profeet Jesaja het gesê hy sal kom uit die stam van Dawid. Hy gaan sy volk verlos. Ah. Maar hy onkel. Maak die verwagting lewe nog in my. Ek sien die sal lê van Israel en ek dors na vryheid. Na die dag, wanneer ons sal vry weet van die Romeinse juk, Israel is die plek van inleef in die volkere wanneer die Messias as sy koning regeer. En ek sien Israel optrek in die strijd en al sy vijand verslaan. Ja, dan sal ons mense weer terugkeer na ons God. Ons afkeer van dit wat vreemd is en weer begin het bou aan die mure van ons erfgoed. Dit wat vir ons heilig is. Maar ek het van van die voorstel van die nummer leef sien. Hoe het ek dit begeer my lewe? Maar as ek moet sterf, é crua, que é só